siedem, seven, osiem, eight, dziewięć, nine, dziesięć, ten, jedenaście, eleven, dwanaście, twelve, trzynaście, thirteen, czternaście, fourteen. Piętnaście. Fifteen. Szesnaście. Sixteen. Siedemnaście. Seventeen. Osiemnaście. Eighteen. Dziewiętnaście. Nineteen. Dwadzieścia. Twenty. Dwadzieścia jeden

eighty, dziewięćdziesiąt, ninety, sto, a hundred, one hundred, dwieście, two hundred, tysiąc, a thousand, one thousand, dwa tysiące, two thousand, milion, a million, one million, miliard, a billion, one billion.